در هر میره زندان اهانتی را با چشم سر می بینم به قلب شکسته امانند مانند سائقی فرود می آید با زحمت به طرف راستم می نگرم در حالی که خونهای جاری از سر صورتم دیدگانم را تار می کند می بینم افرادی به آمیخته اند که جلوی دیدشان به ناموسشان تجاوز شود و او فریاد نه نه سر میدهد که باز پیدا پی در پی خاموش میگردد سر به گریبان فرو برم و عزتهای بر باد رفته مسلمین را بیاد میآورم روزهایی که صدای نعل اسبهای صحابه میادین روم و ایران را در مینوردید روزهایی که اروپاییان با حالت بار به سربازان اسلام جزیه دادن و در فضای اسپانیای امروزی که شعارهای اسلامی زیرپا گردن ندای الله اکبر مجاهدان اسلام نفتن بود و حال اینم که من و صدها مثل من در بند دشمنان اسلام حتی در سرزمین های اسلامی توسط کافران و غلامان آنان به جرم اسلام و دفاع از کیان اسلام به زنجیر افتاده ایم دیدگان هر اسیر قطر قطر پروز خون دیدگان هر اسیر قطره قطره پر روز خون مسلمین باید شما بشکنید توق زبون بشکنید توق زبون دیدگان هر اسیر قطره قطره پر روز خون دیدگان هر اسیر قطره قطره پر روز خون مسلمین باید شما بشکنید توق زبون بشکنید توق زبون گل چرخی تار و مهیب مملو از درد و نهیب گل چرخی تار و مهیب مملو از درد و نهیب مردم غیور افغان بیگنا مغلول اسید بی گنا مغلول اسیر دیدگان هر اسیر قطر قطر بروز خون دیدگان هر اسیر قطر قطر بروز خون مسلمین باید شما بشکنید توق زبون بشکنید توق زبون روز و شب اندر عذاب و زرده هایم بی قرار روز و شب اندر عذاب و زرده هایم بی قرار ناله هایم اشک هایم غوتبر در خونه ها غوتبر در خونه ها دیدگان هر رسید قطر قطر روز خون دیدگان هر اسیر قطر قطر روز خون مسلمین باید شما بشکنید توقع زبون بشنید توق زبون ملحدن بر من چرا ظلم ها دارند روا ملحدن بر من چرا ظلم ها دارند روا ای ابر مردان غیرت جنها دارید فدا جنها دارید فدا یگان هر اسیر قطر قطر بروز خون دیدگان هر اسیر قدر قدر پروز خون مسلمین باید شما بشکنید توق زبون بشکنید توق زبون آهو صد آهو فغان بر سکوت مرگوار آهو صد آهو فغان بر سکوت مرگوار روان راهی هستی خیزید از بحر خدا خیزید از بحر خدا دیدگان هر اسید قطر قطر بروز خون دیدگان هر اسیر قطر قطر بروز خون مسلمین باید شما بشکنید توق زبونم بشکنید توق زبونم توق زندم را تو بشکن بیخ دشمن را تو برکن توق زندم را تو بشکن بیخ دشمن را تو برکن ناصر دین خدا باش زخمها را تو نظر کن زخمها را تو نظر کن اسیر قطر قطر بروز خون دیدگان هر اسیر قطر قطر بروز خون مسلمین باید شما بشکنید توق زبون بشکنید توقع زبون ان صلیبی ان ستمگر در دم مسلم شناور ان صلیبی ان ستمگر در دم مسلم شناور می کند توهین به من چرا بی غم نشینم من چرا بی غم نشینم دیگان هر اسیر قدر قدر بروز خون دیدگان هر اسیر حق قدر پروز خود مسلمین باید شما بشکنید توق زبون بشکنید توق زبون بشکنید توق زبون